Tanya sana nang mansari Tanya 和那南峦相连，我只背负誓言。 omutima nti tonnasabako teweekubagiza wano ku kyenda munaana katonnyeza musanvu emmere y'omwoyo gwo tukugamba nti kano ke kadde k'enjiri ey'omusumba tom mugerwa tukwebaza nnyo mukama obulungi bwekisa kyomukama kyolagere omwana w'omuntu era obulamu bwaffe bonna kyetuba tukuwa akitaye mukama nga tumanyi tuyinza kubeerawo ffeka watali gwe kyetuba twewaayo ekyolyayi mukama ojja oyingira eri obulamu ffe nate nakuwaleero oyogere naffe buli kino mukama katonda omugje ku byonna byaddala abankana nabyo naye akose twetengeku gweeka kubanga gwe emmere yaffe ey'obulamu oyogere naffe era tetujja kusigala nga bwe tubadde mu linnya erya yesu kristo amina okay akati njagala tugenda mu kigambo kya katonda olwaleero njagala twogere ku birabo katonda byatuwadde byawawadde ensi eno ah, ekirabo eddala ekinene kyawadde ensi eno ekirabo ekya obulamu obutagwawo kwegamba ekikulu twagala nnyo nnyo nnyo okwebaza ebintu simanyi engeri katonda gyanatwozaamu materialism Eh, eh, materiyazi mukitegeeza okutoozaamu okwagala e-, ebintu ebyomubiri okusinga ebyomwoyo naye ngaate oli mwoyo oli mwoyo naye ebintu katonda byakuwa ebyomwoyo tobiraba tobifaako era tobyenyumiza ate nga ye katonda byasinga okukwagaliza kubanga amanyi nti oli mwoyo ate oteeka okubanga ofuna ebirabo ebyomwoyo bino ebisingira ddala wala obulungi amina kati nno njagala kutegeeza nti ekirabo sisemalabo katonda kiyawo ensi eno kirabo ekyobulamu obutaggwawo kubanga ffenna ffenna twali bakusikirira naye natuwa ekirabo ekyo era kyenjaga kutegeeza nti abasajja abedda bamanyanga okwebaza ebirabo bino ebyawa ebyomwoyo nga bazimanyine kasooka mpulira abawabujulizi sibulirangayo abawabujulizi nga abasajja banaabedda njagala nsooka enkulage isaya essula ya nkaaga muemu olunyiro ekkumi kwegamba omanyi bwosooka n'osanyusa katonda eh, n'ovaluinga oba atisituvalu n'omanya omuwendo gw'ekyo kyakuwadde eh? a okola osooka n'ogwa wansi neweebaza mukama katonda bakyala bafumo bamanyi omanyi batamanyi akawunga oyinza okuleeta akawunga basajja batofubye nga boosobola naaliko akasimula naga nti kalabye teeka awo ku lubalaza kwegamba n'akajeregajerega wenna naye nga tamanyi ti singa tekabaddeewo yandibadde mu njala n'asula enjala emisala n'ekiro amin n'ateekawo okwebaza n'ava ku byabadde akulu oba baddayoza ngoye n'azivaako nga ttooke lyalabye nga kuliko n'ennyama naye bwetulowooza nti agenda kwebaza n'akawunga kaakokoze nako mbaoyiyiza tolina byoyiya aanina naye isaayi sula enkaaga mu emu kati ye omukyalo oyo aba avaluye nga ttooke akawunga takamanyiiko mugaso gwako n'atamanya nti waliwo n'abakanoonya abannabbanja nkaga mwemu olunyiri okkumi isaaya esula nkaaga mwemu n'olunyiriri olwekkumi naasanyukiranga nnyo mukama naasanyukiranga nnyo mukama lwaki emmeeme yange neesanyukiranga katonda wange otyo kubanga nyambazizza ebyambalo ebyobulokozi eh. ambiseeko omunagiro gw'obutuukirivu amina wale ono ali eriyaso yeebaziza katonda kigambo ekyo mukama nkwebaza okumpa obulokozi mukama nkwebaza okunyambaza obutuukirivu gamba mba nagudde eddalu nga nebaze tumanye kwekukama nkwebasa ompadde omwami omulungi omwami nagenda n'okwekyusa enkeera eh? nakulekawo nafuna gaayo endala <laughs> mukama nebaze emotoka ano gyompadde emotoka gyebayinza okukubbako eyoba eh, e-, netomera neggwawo naye ate kino kyakuwa kya mirembe na mirembe kakati bwala okufa oluyinga katonda ngaekigambo kino abasajja abedda bano babajjangawo amagezi ndeewe bwamanya okufa oluyinga katonda modre erira staff talinayo ddakiika bikuwa kubanga amanye nti kyo kyakuwadde okitegedde omuwendo gwakyo njagala mukwano gwange kubali kutandika okuteeka ku njiri ey'okutegeera okwagala kwa katonda nobirungi katonda byakukoleddwa bimanye omuwendo gwabyo aleluya olwokubanga tukyali mu mubiri bino eby'omwoyo omusajja waffe ne bwabitukolera tubiraba bbeeyi yaabyo tulabanga yetagasa naye ngaate yekikulu aleluya anjagala nkwongera omusajja omulala lemuzabbuli kikumi musatu kwegamba olyoko oyiga okuva luyinga ekino kyenkugamba ekyobwakabaka bwa katonda psalms 103 olunya olusooka zabbuli kikumi musatu n'olunyiriri olusooka webaze mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri mu nda yange mwebaze erinnya lyetuku emmeeme eyo yeruwa olowooza gy'agamba emmeeme yo endowooza kubanga era endowooza yeeraba byaku nsi kuno byetegeera obwongo buno bo babukola kutegeera bino byaku nsi kakati ono omusajja yali ayogera ye nga ali eri mu mwoyo n'agamba gwe emmeeme yange gwe omutwe gwange gwe eh? webaze mukama aha uh -huh. weebaze mukama gwe emmeeme yange hmm. so teweerabira birungi bye byonna leka kwerabira birungi bye byakukoledde meme era oweki akatweka ako kakwatangako logamba gwe katwe gwe teweerabira katonda wange byankoledde ngaki asonyiwa ah, ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukiri naye ani yali yeebaziza ku mukama ovuga mukama nkwebaza okunsonyiwa wapi ogamba otya ate yandikoza ti era alina kunsonyiwa alina kunsonyiwa busonyi naye omanyi nti awo wakusonyira awo singa takusonyiye yandibadde akutta busi omanyi awo wakusonyidde singa takusonyidde obadde ogenda mugeera buterevu ekyoko ekigambo ekyo naye byetutubisaako katitoga mukama nenenyandayenze aleluya kati njagala lugoye lupya naye njagala iga okwebasa kubanga bino okusonyiwa kuno kwekusinzirako katonda okukolera ebirala byonna amiina ekyo kyenjagala otegeere obulokozi bwe bukusobosezza okutuuka n'okuwangala paka kati singa wateekayo dda wandibadde weebaza nga tulana nakwebaza ngo ezaakuwadde naye lwaki ebinna byofunye obifunyira kubanga lwa bulokozi amina fabamu obulokozi tubutegeera kubanga singa saalokoka singa nateekayo dda dda dda lunaku lubu nali nkaabira muganda wange bamukuba amasasi ne bamutta tigende nga mukama lwaki olese muganda wange ne bamutta bwe bati ekiro neereto ekirooto omuntu nga ngamba nti totegana kukaaba guwandi busoose n'ogendayo kufujjo lyeryo lyebakolanga guwandi busoose n'omusooka amira <laughs> lwaki kyeyagala okutegeeza nti katonda waffe ayagala nyo ofalinge ebintu byakuwa byeyakuwa ngaebbeeyi yaalyo asonyiwa ebyonono byaffe byonna ate awonya endwadde zo zonna naawonya endwadde zo amira kakati nno yasooka kukola ki nga tanaba kwebaza kuwonya ndwadde yasooka kwebaza kusonyiwa bibi nolwekyo njagala otandike gwe ampuliriza otandike ovaluinga ebintu by'omwoyo valuinga obulokozi valuinga okusonyibwa kuno kwatugambye valuinga uh, bwakabaka bwa katonda amina kati nekirabo kino ekyobwakabaka bwa katonda bwekiddako nti katonda waffe katonda abeerawo emirembe n'emirembe abeera musi ey'omwoyo era wakitiibwa kiyitivu obunene eh? ngolabo abantu banabafuzi ab'oku nsi bokka bokka eh? nga balina ebbeeyi mpitirivu zebampitako mu state house nemukwano gwange ntiisa eri wali ngaotya nokugenda mu tweyito ga nti ubaono ettaala eh, enekwokya kugamba wali wonawonna nga waliwo entiisa naye teberesa katonda yakola eggulu n'ensi yewantiisa yenkanawa aleluya naye katonda oyo n'agamba nti gwe nkulokodde ogenda kubaawo emirembe n'emirembe nga nze wembeerawo emirembe n'emirembe ate ogenda kubaawo emirembe namirembewa ebweru naye ogenda kuyisa ne bamalayika kuba bamalayika bali ku mulyango nga bamuweereza naye geogenda kubeera eno wamu nange ebbeeyi eyo wali ogirabyeku eyo wali ogiwalinzeeku n'akwata n'omwana we mulamba n'amuwaayo ku lulo bwe asobole okugenda okubeera naye emirembe n'emirembe akasinda ekintu kyo bwekifaluyinga ebera eh? byonna nibaba nga kasala nga tokifaako ngaofa ku bino byokka lugoye nyama lufumbo kiki agamba ti naye omwana ono ddala anjagalako bintu bino byokka tamayina kyamuwendo kyenamukolera ekisimbyeko ebintu ebyo byayagala byonna byonna byyagala bisimbye ku kintu kino katonda kyeyakukolera ebbeeyi yakyo njagala okifuna olwaleero ah, aleluya kakati njagala tulabe ekitabu kyokubala essula eyabiri mwemu olyera okuna okubala essula biri mwemu n'olunyiriri olwokuna okukola kye bayita numbers abiri mwemu olulyera okuna ne basitula okuva ku lusozi koola ne bagenda mu kkuba ery'ennyanja ebimyufu okwetoolola ensi ya edomu obulamu bw'abantu ne bukeŋŋentererwa nnyo olw'olugendo abantu ne bakoowa olugendo ne bakoowa obulokozi nga lubanyize lwaki bali mukaana ntiini nga e, e, akendi baziggadde abantu ne boogera obubi ku katonda ne ku musa eh. nti mwatugira ki mu misiri okutulinyisa okufiira mu ddungu mm. kubanga tewali kyakulya so tewali mazzi n'obulamu bwaffe butamiddwa ekyokulya kino ekyangu abantu ne beetamwatamwa mukwano gwange ngaakati bwokoze okwetamwatamu ebyobulokozi ne beetamwatamwa ne beemulugunya ye mukama n'asindikira abantu emisoto egy'omuliro nekiruma abantu hmm. abantu bangi ne bafa ku isirayiri amina kakati no kyenjagala okusomesa mukwano gwange nti buli weemulugunya lweetamwatamu ebibadde weetamwatamu ero ne biwa ekyawa kyawa oba oguddewo olugi omusota katonda tajja kukusindikira naye omaze okugulawo olugi gwomusota ogenda guyingira lwampaka guyingirari obulamu bwo era kyoba olaba nti ebizibu bingi bijja kukomawo gundi wadde oli bizibu byenkanawa nayerekeraawo ku developinga ati ti odi endowooza ensobu ekira okufuna endowooza ensobibulamu bwe ezyennaku okweyalika okwetamwa gundi wajjamu si bwereere oliddayo bwereere byoyayanira togendagenda nabyo ensisekungulwa tewabanga kikujjako mirembe tewabanga kikujjako katonda aleluya eri gyogenda gyewakulu atyo katonda n'abasindika ensonda negibaluba kakasi olunyiriri olwomusanvu abantu ne bajja eri musa ne bagamba nti twonoonye kubanga twogedde obubi ku mukama ne ku ggwe hmm. saba mukama atugyeko emisota musa n'asabira abantu hmm. mukama n'agamba musa nti weekolera omusota ogw'omuliro oguteeke ku mulongooti awo olunaatuuka buli alumiddwa bw'anaagulaba anaaba mulamu hmm. musa n'akola omusota ogw'ekikomo n'aguteeka ku mulongooti awo olwatuuka omusota bwe gwabanga gulumya omuntu yenna bwe yatunuulira omusota ogw'ekikomo n'aba mulamu amina kati nabantu ne beenenya mu maaso ga mukama katonda nga bwogenda okwenenya olwaleero era bwe beenenya musa n'abatirawo omusota omulongooti buli agulaba akola atya agutunuulire afune obuweyezebwa abantu bano baawona nebabeera balamu naye ate evenkiba tebaddamu ne bafa naye akati waliwo omusota yesu benjagala nkubuulire omusota yesu ono yavawo mu ggulu tumulabe mu yokaana essuula eyokusatu olujakumi nenya yokaana essuula ssatu n'olunyiriri olwekkumi nennya nga musa bwe yawanika omusota mu ddungu bwe kityo n'omwana w'omuntu kimugwanira okuwanikibwa hmm. buli muntu yenna amukkiriza abe n'obulamu obutagwawo mu ye kakatino yesu kyamukyayo kwe kuzanya paati ng'ey'omusota eri eh, tewaliwo omuntu yenna yeri asobola kunnunula muntu kubanga omuntu eyasobola okunnunula omuntu yali alina okubeera ng'alina obulamu obutagwawo mu ye omuntu oyo ng'abeerawo emirembe n'emirembe bamusa tebasoola kuba bulamu butaggwa oba obulamu bwe baawa bwali bwakunsi kuno bwa bitundu era abantu be baddamu ne bafa eh? naye okusobola okuba omuntu obulamu obutaggwawo kyali kyetagisa omuntu ava mu bulamu obutaggwawo mu nsi ey'obulamu obutaggwawo mu ggulu asobole okujja eno wansi akununule naawe akuteekemu obulamu obubwe obwobulamu obutaggwawo abukuteekemu osobole obufuuka naawe osobole okubeera omulamu emirembe n'emirembe n'emirembe ebbeeyi eyo simanyi oba ogitegeera bulungi amiina abantu bakola ki abantu balemerako baleme kukaddiwa neyeesigamu viti naamira amakerena ti ekinyi naakola atya na <laughs> nanyiriza akatumbwe akatumbwe kaganya okugira akanyiriza namiina <laughs> alwana ki alwana kuwangala naye nobiwangalayo emyaka emikiro gyenda kuteekayo naye <laughs> ono omusajja tugambye ddamu olunya ekumi nenya atuulire yokaana essula ssatu olwekumi nenya nga musa bwe yawanika omusota mu ddungu bwe kityo n'omwana w'omuntu kimugwanira okuwanikibwa buli muntu yenna amukkiriza abeere n'obulamu obutagwawo mu ye otyo abeere n'obulamu obutagwawo mu ye kubanga omwana w'omuntu ono yesu kristo yalina okujja okufuuka omwana w'omuntu omwana wa yusufu afuuke omuntu atibwa avaemu omusaayi ogunaakunaaza omusaayi ogunaakukola endagaano naawe ne katonda omusaayi eh, ogunaafuuka saddaaka ne gununula omwoyo teguba na mubiri tegulina musaayi kati erina okufuuka omuntu asobole okuvaamu omusaayi guno gukununule gwe amina kati no saddaaki eno gyeyakola mpitirivu nnyo nnyo nnyo obulungi bwomu yafa ku lulwo omusaayi gwe gukununule asobole okuyingira mulamu bonaabwakufule akolaki abeerawo emirembe n'emirembe eyo zaabu mpisivu mukwano gwange emyaka n'emyaka gi oba myaka si myaka bukakadde kamu si myaka bukadde kikumi naye emirembe n'emirembe bwe katonda kasooka abawe obukadde bw'emyaka bumekolooza kasooka abaawo yesu kristo ono kasooka abawo obukadde bukadde bumyaka obumanyi taliiko ntandikwa taliiko nkomerero naawe ogenda kuba toliiko ntandikwa toliiko nkomerero ate ekikulu nga mugenda kufugira wamu naye kati emisambo gye gibadde gifuka Eh? nowulira nti omusamba gufuga ku kyalo kyegindi omusamba gufuga gindi kawakati guba ogenda okubanga ofuga aleluya mukama yebazibe nga bagamba mukyala tamale kawakati genda gogenda ofuga ekyalo kyemutundwe amina <laughs> obuzimu obubadde bufugira emutundwe gugobeddwa gujiddwawo kati ogenda kufugirawa mutundwe nga gwakati golamula aleluya ebi ugira msambo uraze musamba mukwano gwange kitutawa yona nikifugira ku kyalo nogira umbo genda kola crusade nekionona ku nijiko la jitia eh ngolaba kirina obuyinza bungi naye wakati weewuunye gwe wakati buo ogenda okufugira wamu na yesu kusti miaka ukumi nga nfuga aleluya njagala omanye ebbeeyi jia kwa gyakuwadde mwana wange ebbeeyi nene nnyo aleluya nolwekyo bwe tugenda ah, osomero gi lwakumeka okomeka lwakumeka oba lwakumi na ttaano kumi na tano yongera kula kumi n'omukaaga olunyiriri olwekumi n'omukaaga kubanga katonda bwe yayagala ensi bwati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza alimu okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo n'awaayo omwana we natwagala nnyo awo weebazangako mukaana oyo mukama tonda nkwebaza kwebazaayi mukama katonda wanjagala kwagala kiza yali omwonoonyi eyali omutamiivu eyali akola bino nonjagalirayo mu byonoono byange nompa omwana womulamba anunule nsobole ofuna obulamu obutagwawo yapapa senkulu teyakununula ofune emmotoka teyakununula ofune ennyumba ofune obulamu obutagwawo kati bwopaliyinga ekigambo ekyo musajja watu ekyamutisa ku musaalaba agenda kukola atya agamba nti ono siino kino kyemuwadde kanyogere mukyala waffe ngwe nabasomesa ebigambo bino naye temunabitegeera bulungi siiba omusajja ng'akomyewo n'akawuga ka muwogo ne mukene omwebaza ovaeko byabadde akola obwebaza ga taata webala obuyiiya ndabirawo mukwano gwange kwegamba omusajja yenna kankubuli omusajja yenna ayagala muwanika waggulu emani dazent one tuluzi ezidiginity omusajja yenna ayagala kubeera waggulu mbire simanyi obamulaba enkoko empanga ekoke mpanga waka tayinza kutambula nga yewombese buno obukazi bwe bwewombeka ye ina okutambula nga egaziwa bwete ebiwawantino kwegamba bagirabe amina kwegamba nente twabakulira munda ente enume tayinza kutambula nga ekolaki nga yewombese etambula yenna ejagala ti ule nebwa ogikuba omugga tayinza kwewombeka ti edduka era etambula era edduka yonna egaziwa bugazi kati omusajja ayagala kyo okusigala waggulu naye ng'ogenda omusawo ansi soba buno obuwunga bwambwaba bwaffe amiina awo togenda kuddayo kulaba kuki kintu kyonna kyakuwa naye kati kwomusitula waggulu awo bwoti eh, amekinga su oba yeewola bwewozi akomewo nekota yettooke ne katonda waffe kasitoova luyinga kino kyakuwadde gwe kyolabanga ekyo naye gwe n'okiva luyinga n'olabanga kyamaanyi agenda fubanga bwasobola ebira byonna bikwasaako kyabwatugaa nti busooke munoonye obwakabaka bwa katonda kubanga tebunoonyezeka sitaani tayagala bakkiriza kunoonya bwakabaka bwa katonda abalwanyisa naye gwefubanga busobola onoonye obwakabaka bwa katonda oyingire mu kitabo ekyobulamu kakati wobaliyingira wali nekulaba ngaoteredde noomanya nti ebbeeyi yabwo ogitegedde bino byonna nteeka okugabuliranga bwensobola haleluya mukwano gwange bino byonna byokugambye esaawa ena gyetulimu gyakatuubagiro kitani ayagala tusuza eggulu naye ayagala tusuza obwakabaka bwa katonda naye tokkiriza abaana ba isirairi emisota gyabaluma mulugunya olwebizo ebibala ne bayitamu negibaluma abaafa baafa abamu tebasobola kuwonyezebwa musota guli gwe bawanika waggulu ne kakati kyekimu ogenda okusubwa eggulu naye ngaate waliwo omusota yesu kristo eyawanikibwa ku lulwo nkyagala omukyukira olwaleo naawe otunule ku musalawo ngaye mukama nene nya omusota yesu kristo gwobutaasi oddemu otambula olugendo okuyingira obwakabaka bwa katonda aleluya olujja kukubira omukaaga olusomi otyo kakati genda ku lunyiriri olwa essuula ey'omukaaga ali mu kitabo kya yokaana olunyiri lwa satumu omunaana yokaana essula mukaaga n'olunyiriri olwasatu mu omunaana kubanga saava mu ggulu kukola kye njagala nze wabula oli eyantuma kyayagala olaba omusajja ono mweyetowaza kyamanya pulaani kankubire naawe gye njagala omanye saava mu ggulu mwereza munanga owulira katonda teyakutuma e teyakutuma kukola ki kukola bintu byona byonna kooloyo enkulu muweereza munnange kuyingiza bantu mu ggulu tebagenda kubuuza bantu bameka bewasabira ne bazaala bantu bameka bewasabira ne bafuna emmotoka bagenda kubuuza ekyo ekisookera ddala bameka boyingisa mu bwakabaka bwa katonda wano saba mu ggulu kukola byenjagala soga yalina amafuta mangi nyo ge yakola agawonya abalwadde agakola ki naye ate kyeyasimbako esirwa njagala okiwulye koolo ye yes eyantuma kyayagala kino mu bonna beyampa aleme okumbula n'omu naye muzuukirize ku lunaku olw'enkomerero kubanga kitange kyayagala kye kino buli muntu yenna alaba omwana n'amukkiriza hmm. abe n'obulamu obutagwawo nange ndi muzuukiriza ku lunaku olw'enkomerokyasinga okwagala era kyenyagala naawe okyagale era okikola oyinge eh, essajo erimuzingisa n'ava ku ntebe n'azira yagamba nti omwono onyoomu bw'akyuka naliko ebibyebye n'akyuka n'atukula nga nsi eggulu likola embaga yandibadaga nti eggulu ligenda kukola embaga nga gundi afumbiddwa nga gundi aguze emmotoka amina ekyo kyokka yevaluyu katonda kyavaluyinga oba kyekyomuwendo omungi kyasinga okuvaluyinga naawe muno okivaluyinga ebira byonna bigenda twanguyira mukwano gwange jjo jjo jjo jjo amina nyo no. era otulangakaawo n'ozina amazina n'ogamba katonda nkwebaza wampa obulokozi buno singa nafadda wampa obulokozi buno obugenda okusobosa okuyingira mu ggulu okubeera emirembe n'emirembe naawe aleluya ekyo kigambo kikulu nnyo omukwano gwanjagala nkukikuze nti oli mwoyo oyo wa spiritual being ogwo omubiri gwe bakuteekamu siyeggwe oli muli munda oli mwoyo oli mukifaananyi kya katonda katonda mwoyo naawe yakola nga oli mwoyo era ebintu ebyomwoyo tebifa bibeerawo emirembe n'emirembe ayinza ogenda kubeerawo emirembe n'emirembe mu geena oba ogenda kubeerawo emirembe n'emirembe mu ggulu aleluya nolwekyo choice ya leero watanaba kulokoka njagala okikwata ekigambo kino bino ebadde bakukiina mukama muwe ekiwumulo ekyemirembe <laughs> kiwumulo kiganye kate nga nkikusomesa onookijjawa tewali njagala okikwate gakati aleluya nolwekyo pulaani ya katonda girabye nti katonda kyasinga okwagala kyekino buli muntu yenna gwampa abeere nafuna obulamu obutaggwawo ne bwaba nga afudde agenda muzuukiza agende tubeere wamu naye emirembe n'emirembe olwo ekitabu kya yokaana ekisooka fasi john esula taano olunyiriri kumi n'olumu yokaana ekisooka esula taano n'olunyiriri olwekumi n'olumu hmm. era okutegeeza kwe kuno nti katonda yatuwa obulamu obutaggwawo era obulamu obwo buli mu mwana we obulamu obwo buli mwani mwana we nga teri kkubo dalyona ligenda kutusagula mutagwawo njagala kuwulya omukwano gwa atanalokoka nawe alokose naye nga tonaa kunywereza kigambo kino nti obulamu obutagwawo buli mu yesu kristo yekka tolinawe ogenda busanga atyo alina omwana alina obulamu hmm. atalina mwana wa katonda talina bulamu oba tolina mwana yesu kristo tolina bulamu mutagwawo tolina jagala tukomewo mu yesu kristo mukwano gwange tumusabe ekigambo kino nga batugenda okwerongoosa olwaleero yes olunyiriri olwekumi nesatu mm. ebyo mbiwandiikidde mmwe mumanye nga mulina obulamu obutagwawo mmwe abakkiriza erinnya ly'omwana wa katonda mm. era buno bwe bugumu bwe tulina eri ye nti bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala atuwulira kaka kiti buno bwe bugumu nti bwosimba ku bwakabaka bwa katonda n'okimanya kufali yaakyo eh? agambye atya nti kasi twakumanya akulaba ngaofaliyiza ekintu kino okitaddeko essira ah, ah, olujja okubenya lugambye tya olwekumi nenya era buno bwe bugumu bwe tulina eriye eh. nti bwe tusaba ekintu nga bwayagala eh. atuwulira kasitosaba katonda nosabira mukwagala kwekwagala kugamba ki ngaomaze okumanya obwakabaka bwa katonda ngaomaze okumanya obulamu obutagwawo ebbeeyi yaabwo kubanga eyakwekwagala kwe agenda kuwa byonna byoyagala amira olwaleero ogenda kufa bintu okuva ewa mukama kakobulire ogenda kufa ebintu ewa katonda kubanga omaze okumanya ebbeeyi omaze okumanya ebbeeyi yekintu aleluya omaze okutegeera bbeeyi yekintu tera okugamba abaana abawala bano nga mugenda okufumbiriganwa mukotisipu abo fubanyinga bwosobola okumanya omusajja byayagala oli ebyetaago byomusajja naye gwogenda n'obuzabuzi bwono byebukola ki ebyo budda ku biiki nemwenuunanuuna obumwa nowoozatnemubufu obunabunuunayo eh, eh. haleluya saba katonda oyo mukama mbikulira gayona afaanana atya naye gwagira nakubuzaabuza nozaatire mufuba binaaba kakati kwegamba otandikira mufubu nomanya nti omusajja ono ayagala kino tayagala kino oli mugenda kukwatagana maanu naye gofaaki gofa mumukwano guno gwakatinko ogwo gwakatinko tekujja kubeerayo muki mumaka kubanga ojja kusangayo obadde tomanyi amina akate nno bwonoosimba ku kwagala kwa katonda kuno agambye nti byosaba byonna agenda bikuwa mu linya erya yesu kristo kakati ah, ekirala eh, nti bwomala okimanya ekintu kino then bsubmissive gonda ewa katonda eh, mukirabu kya yokaana tomanya mumanya bintu bino naye nokwakanyala noosigala mu ngeri zo noosigala mu mbeerayo kyagala oyiga okugonda ewoyo eyakufiirira eh, yokaana essuula kumi ekyona olyewaali mu omusanvu yokaana essuula kumi n'olunyiriri olwabiri mu omusanvu endiga zange ziwulira eddoboozi lyange nange nzitegeera era zingoberera nange nziwa obulamu obutagwawo so tezirubula emirembe n'emirembe so tewali alizisikula mu mukono gwange amina kakati poyinti eyo giraba esooka tugambye nti kyosaba kyonna mukama agenda kikuwa poyinti eyokubiti woogonda baddiremu olunyiri olwabiri musanvu yokaana essula kumi olunyiriri olwabirimu omusanvu endiga zange ziwulira eddoboozi lyange nange nzitegeera e, era zingoberera nange nziwa obulamu obutaggwaawo so tezibibula emirembe n'emirembe lwekyoba oyagala obulamu obutaggwaawo buno tokkiriza bukkiriza oba tobuvale binga naye ate gonda katonda byagamba yesu kristo ono byakugamba gonda bwakugaana kino okkiriza wadde omuna talinakimugaana gwe kkiriza ogonde ebiseera bino katonda atugaana ebintu bingi eh? ababunawuza namwe munatuyitirirako nga muli bannalwoyo nnyo kale gwe fuuka lwannalwoyo naye ngaoli mikolo gya mukama katonda aleluya ofuuke ennalwoyo naye ngaate oli mikolo gya mukama katonda akati nno n'agamba nti ah, era teri bw'obeera mumbeera efaana bwetyo obeera ogudde emikolo gya mukama katonda oli mikolo gya mukama katonda teri asobola kujja mikolo gya mukama kyenyagala nkubuulire mukwano gwange nti emisimu nga gyakuwambye muomwana wawalammwe ne bakwongeera emisimu eh? teri asobola kujja mumikolo gya muzimu ogwo bagikufumbiza omusajja yena ayagala okukuwasa ngaakujja mikolo gy'omuzimu ekyo giyinza omutuga tekimutta aminga loza mwawulidde babadde bafumbiddwa naku bbiri zokka ne bafa bibeerawobeezi naye mukomuzimu takwatibwako afazaali oyo endebwezi kubanga mubwezi temulimu ndagaano naye wano kiba ate ogenda okola endagaano endala n'omusajja omulala awo emizimu girwanakamalomazi obanga emizimu kisobola okuwubira yesu waffe alina amaanyi agasobola okuwubira okusingawo oba osobola otya okuba mu mikono gya mukama katonda ngaoli mulamu obutagwawo kakati katonda akuubira n'ebintu byo byonna ogenda biteekamu ki mikono ogenda biwo ngaobiteeka emikono gwa yesu kristo emmotoka yo ennyumba yo buli kintu kyonna teryakikwatako kubanga kiri mu ngalo ya mukama katonda that dedication tugenda kubanga twewonga era nga tusazaamu endagaano zonna ez'obuwonge ze batuwongamu tugaye mukama katonda kakatugwa mikono gyo mu ndagaano y'omusaigo era jangu otunyweze mu ngalo zo teri asobola kukujjamu bw'obeera mumbeera efaanana totyanga mbeera totyanga mbeera egyo yonna egenda kusituka kubanga ogenda kubanga oli mikono gya mukama katonda amena omusajja ayinza okuddira olusuku lwe n'aluwonge eri emizimu eh? emizimu negikuuma olusuku n'ogenda okutemamu ettooke omusota nokwezinga mulamu lwaki amatooke gali mikono gya muzimu omusota gwekuuma eki olusuku amera eh, twankeeteyo ekasawo eyo nga waliyo vanira naye abasajja bajjanga okubba vanira nga nayeetikka ekutya vanira ne bamusanga nayo nga akoze eki atudde nayo mumusiri emizimu gimusibiddewo lwaki vanira bamwongera emizimu gyegimukuuma obanga emizimu gisobola okukuuma propaty z'abantu afe eh, propaty ezaffe zigenda kukubibwani katonda kati gwe bwogobalayinene yobwakabaka bwa katonda eh, yobulamu obutaggwawo buli kintu kyo kyonna kibeera mu mikono gya mukama katonda buli kyonna including you naawe wenyini ogenda kuba mikono gya mukama katonda kati webabanga bakuwongayo eri gye bakuwonga ojja kubanga osobola kiki okuddukayo n'okuba emikolo gya mukama katonda kyobulaba nti deliveries eyangu bajogo osoose okunonja obwakabaka bwa katonda amiina gamba okyawandikibwa ekikolabe yokaana essula kumi olunyiriri olwabirimu omusanvu endiga zange ziwulira eddoboozi lyange nange nzitegeera era zingoberera nange nziwa obulamu obutagwawo eh. so teziribula emirembe n'emirembe mm-hmm. so tewali alizisikula mu mukono gwangeyasobola kusikula kuva mikono gya yesu kristo yongera wansi kitange eyazimpa ye mukulu okusinga bonna kitange eyazimpa ye mukulu okusinga bonna bonna olumazi olwasatu tuli ku lwabiri mu mwenda so tewali ayinza okuzisikula mu mukono gwa kitange katonda waffe ye mukulu okusinga emizimu n'emisambu egyali gikuwambye gye baakufumbiza gye baakuluga teri asobola kujja mu mikono gya mukama katonda olwekyo tugenda kukola ki kusikulwayo olwaleero era ogambe kasitonda ogobalayina eryobwakabaka bwa katonda ogenda kubanga osikulwayo wa mikolo gy'emisamba n'emizimu oba bagikologa oba bagikuwogamu kyonna olwaleero gifuluma givaayo buli gye erya yesu kristo era ogenda kugwa mikolo gya mukama katonda amiina ah, twongereza ekitabo kya yokaana esula yakumi nanya olyosooka yokaana essula kumi nannya n'olunyiriri olusooka omutima gwammwe tegweraliikiriranga mukkirize katonda era nange munzikirize mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi ebyokubeeramu abaganda nibabiyita bifo bingi si bifo masons masion ogimanyi ayayaya masion tezibeera mu geto masion tezibeera mu geto naawe masion zibeera muyenga kololo aleluya Atasi, tuwa, sumu yumba yumba, mashon. Eh, ulipo agama nti bera mu mashon. Ai, nozo chitake na bulungi. Ta esome na mashon, waliwebi simbe buli mutuwa ine yumba yumba guru yumba mashon. Yepe, aha. Singa tekiri wechitio, nandi bagambie. Kubanga ngendo kubatekira tekira. Ezo, batekira tekira. Kwa jano tekira tekira. tekira. kubanga ffe tetwali bakubeerayo tewaliyo bifo byaffe muli tewaliyo bifo byaffe waliyo bifo byabamalayika baserafi baani ffe tetwaliyo era tewaliyo bifo naye bwe yesu kristo basajja batwagaa nti akati nga bwe mmaze obbanunula ate ŋŋenda waggulu bateekeretekere masoni ze munaabeeramu amina olanobbeeyo egyo bakubaka kati ogende masoni gy'onoobeeramu yesi era oba nga ŋŋenda okubateekerateekera ebifo e. ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi e. nze gye ndi nammwe mubeere eyo otyo era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi e. tomasi n'amugamba nti mukama waffe tetumanyi gy'ogenda ekkubo tulimanyi tutya Hmm. yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu tewali ajja eri kitange wabula ng'ayita mu nze teri agenda kujja akisino yesu jakufiirira osobole okufuna obulamu obutaggwawo ng'okyali ku nsi kuno agenda kukuwanirira teri agenda kukwataku akujja emikono gy'omulabe sitaani akuwanirire amiina ekyokusatu agenze waggulu okuteekerateekerawo n'obeera wa munaye ebirembera ebirere marshals sumanya ona wotola omusajja ona beyo era olwaliro lujagala kusooka weneye jo nyo nyo olwobutamanya otabuluyinka bintu bino katonda byatukoledde ogambe mukama katonda asonyiwa mbadde ku byakunsi kuno migaati ngatto nyumba iki naye mbadde simanyi bbeeyi eno ngaate yeeyimiriddeko ebintu bino byonna byonna byagala nze nfune amiina otyo sekkubo akati ate ekyokuna nti ate yesu kristo yekkubo erigenda okutuusaayo teri kkubo ddala lyonna bannabbi bona tebasobola kutuusa abantu mu ggulu teri n'omu yali asobola n'omuli n'ogumu wabulonde yali avuddeyo waggulu yoyo yenyini agenda otukulembera otutwalayo otyo aba oluyiri lwakutaano lwa mukaaga yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu yes tewali atyeri kitange wabula ng'ayita mu nze mm. singa muntegedde ne kitange mwandimumanye amina abagamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu amazima gategeeza ki akubulidde amazima obadde tomanyi bintu bino naye akubikudde amazima ate bwe bulamu obutaggwawo ate byekkuba erigenda okutuusaayo aliruya akati njagaluddeko emabega ah, edda uh, twongereso olunyi olwasatu yokaana essula kumi na nnya n'olunyiriri olwasatu sikyayogera nnyo nate nammwe kubanga afuga ensajja hmm. naye tandiiko nsonga naye ensi etegeere nga njagala kitange era kitange bwe yandagira bwe ntyo bwe nkola mugolokoke tuve wano akateno watuuka ku ssa lino ojja kuba tokyalinako ah, fotosin nga takyakulinako nkwanso yonna kulamu bwo kubanga ogenda kubanga oli mu yesu kristo era ojja kubanga akutaasa nyo akutaasa okuva eri enkwe zonna ez'omulabe zitaala akate no kyenjagala okutegeeza nti njagala obereenga you hold okuume genda mutemusewo ekisooka esula mukaaga oliyo omukaaga timoseewo ekisooka essuula mukaaga n'olunyiriri olw'omukaaga naye okutya katonda wamu n'obutayayaananga ge magoba amangi kubanga tetwaleeta kintu mu nsi kubanga era tetuyinza kugyamu kintu naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala ebyo binaatumalanga akati mukwano gwange jagala obeereko nteetezi ebyokuyaayaana Eh? ogenda okola ebisobo kubanga olina byogoba bisooka obisa wabbali sibagana kukola katonda ajja kuwa amagezi okole naye kwegayiridde tofuula bulamu bwa mubiri nti bwe businga valiyu eyekintu kiri ekyobwakabaka bwa katonda kira wansi naye abaagala okugaggawala bagwa mu kukemebwa ne mu mutego n'okwegomba okungi okw'obusirusiru okwonoona hmm. okunyika abantu mu kubula n'okuzikirira kubanga okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi byonna hmm. waliwo abantu abayayaanira ebyo ne bakyamizibwa okuva mu kukkiriza hmm. ne beefumitira ddala n'ennaku ennyingi naye ggwe omuntu wa katonda dduka ngaebyo era ogamba ezi zengenda kubidduka kagaba bw'onoba ng'ogobala ye niyabiiro yusu jja kwesanga ng'oyigiremu enabya obulimba kubanga ere wakatonda liganya lwaki liganye kubanga okulabye nti ogobala yini yabintu byokka oganye okugobala yini ey'obwakabaka bwa katonda ey'obulamu obutaggwawo ng'asiba kakati bwasiba ng'ogenda wa ogati omugezi agenda mwalebyobulimba omugezi akuulabi nnyo omugezi akola kino ojja kuwaba naye gwe nkubuulira olwaye tisimba ku bwakabaka bwa katonda aha uh -huh. naye ggwe omuntu wa katonda dduka ng'ebyo ogobererenga obutuukirivu okutya katonda mm. okukkiriza okwagala okugumiikiriza obuwombeefu lwananga okulwana okulungi okw'okukkiriza kakati gwe edduka biri ogoberera ebintu ebigenda okuyingiza obwakabaka bwa katonda bidde butulire byebifaana bitya ogoberere gaki ogobererenga obutuukirivu ogoberenga obutuukirivu okutya katonda yes okukkiriza mm-hmm. okwagala mm. okugumiikiriza obuwombeefu ah, owulidde ebyo katonda byagenda okukwabaza olwaleero yes lwananga okulwana okulungi okw'okukkiriza nywezanga obulamu obutagwawo bwe wayitirwa nywezanga obulamu obutagwayo ekkoolo yo tokita ekintu kyonna ekikusibya eggulu kidduke era olwaleero ogenda kugamba mukama mukama mbikuli ekiyinza okunsubya okuyingira obwakabaka bwa katonda mukama saagala kusigalira mukama ebbanga limaze bulokole nema okutawalira obwerere n'okuyingira eggulu halleluya mukwano gwange banno bangi bafudde ababadde balokole naye tetumanyi gye balaze jajimenti eri mumaaso ga mukama katonda naye gwawulidde ebigambo bino njagala osalewo okusalawo okunene olwaleero aleluya osalewo okusalawo kuno akati nga tukyali kubuseera waliwo ekyawandikibwa kyetade kyalukubawo ekiri mu danyeri ntero kibawa naye njagalaera naawe kikwate mu danyeri essula eyekumi nebbiri omukisa omulaga ogenda okufuna oluvannyuma lw'okunoonya obwakabaka bwa katonda obwobulamu obutaggwawo danyeri essula kumi nabbiri onoyosooka danyeri essula kumi nabbiri n'olunyiriri olusooka era mu biro ebyo mikayiri aliyimirira omulangiro omukulu ayimiririra abaana b'abantu bo era waliba ekiseera ekyokunakuwaliramu ekitabangawo kasooka wabawo eggwanga okutuusa ku biro ebyo era mu biro ebyo abantu bo balisumululwa buli alirabika nga yawandiikibwa mu kitabo kakati wagenda kubawo emitawaana mingi nyo nga bwogiraba mukwano gwange emitawaana kino kyonna giri wetubayi okaba nze ndaba abantu abogera n'okaaba olowooza nti gwewekaakaokaaba ensi eh, yonna erimu mazika eh? ne bwogenda mu amerika ne bwogenda buwarabu eh, ne bwogendawa bonna byonna ensi yonna eri kukaaba tolwekyo aga tiogenda kuba bebisibu bingi nnyo naye gwe katonda ayagala kukutaasa eri embeera enegenda okusituka kasitaana alabaki ngaomaze okuyigira mu kitabo kyaki byalirabikanga amaze okuyigira mu kitabo ekyobulamu amina katonda agenda kikolera olwaleero kigako wansi katona era bangi ku abo abeebaka mu nfuufu ey'oku nsi balizuukuka abamu eri obulamu obutaggwaawo n'abamu eri ensonyi n'okunyoomebwa okutaggwaawo aleluya akati eno bwoba tomutabakyabulamu ogenda kuzuukira ogende mu nsonyi ezitaggwaawo ezeggeyeera ate oyo atabeera mu kitabo ky'obulamu agenda kuzuukira eriobulamu obutaggwawo aleluya lwekyo essawo zino ah, sitandi waliwo ebyambalo byeyatwambaza edda nessawa zino byatwambaza mu kaseera agakano otusoya eggulu jagala tubeere nga tusaba katonda bitwambule singa okusuba eggulu ebyakaseera kano njagala obirabe mu kitabo kya abakolosaayi colosians esula ssatu olugero okutaano abakolosaayi essula ssatu n'olunyiriri olwokutaano kale mufiise ebitundu byammwe ebiri ku nsi obwenzi obugwagwa okwegomba okw'ensomi n'okuyaayaana kwe kusinza ebifaananyi olw'ebyo obusungu bwa katonda bujja ku baana abatawulira era nammwe mu ebyo mwe mwatambuliranga edda bwe mwali abalamu mu byo fakat tugenda okusaba katonda ebintu ebyo byenenye ate tubisiisa ebife tubiziika wamu ne yesu nga bwe yaziika omubiri yes naye kaakano era nammwe mugjeewo byonna okyo tugenda kubijjawo ebintu byenenye biveewo obusungu yes ekiruyi hmm. ettima okuvuma okunyumya ebyensonyi mu kamwa kammwe ebyo byonna byonna ogenda kubanga obikwatako okwo okutta ekitabo kyo bulungi ne bayibuli obyeneye aha temulimbagananga mwekana mwekka kubanga mwamweyambulako omuntu ow'edda wamu n'ebikolwa bye tugenda kweyambula omuntu omukadde oyo tumweyambule yesu gwe tosobola kubyeyambula ne yesu agenda mumusaba abikwambule aha ne mwambala omuntu omujja afuulibwa omujja olw'okutegeera mu kifaananyi kyoyo yamutonda mu kifaananyi kyani kyoyo yamutonda yani omuntu omujja oyo ye yesu kristo eyakutonda ogenda kuyingira ekifaananyi kye olwaleero ogenda kwambala otya olunyi lwekumi nebbiri olwekumi nebbiri kale mwambalenga ng'abalonde ba katonda abatukuvu era abaagalwa mhm. omwoyo ogw'ekisa obulungi okwewombeeka obuteefu okugumiikiriza nga muzibiikirizagananga era nga musonyiwagananga mwekka na mwekka omuntu yenna bw'abeeranga n'ensonga ku muntu munne omwoyo omutukuvu agenda kukwambaza ebyambalo ebyo olwaleero yes era nga mukama waffe bwe yabasonyiwammwe era nammwe bwe mutyo era ku ebyo byonna era ku ebyo byonna era mwambale okwagalana kyekintu ekinyweza okutuukirira nolwekyo njagala osonyiwe mukwano gwange sonyiwa olw'okuyigira eggulu ate bw'osonyiwa weerabire bye yakkola byolesa eddala mutenebwa omusanga nga tokyali akantu kaite kakyamyasa ate bw'omala omusonyiwa noweerabira ate mwagale nyweza okwagala oge mukama mpa okwagala omukazi ono yanzitira omwana naye mpa okumwagala mpa okwagala omuntu ono yandya sente zange zonna naye mpa okumwagala nomusonyiwa polisibi eyo ku lweggulu njagala okikola olwaleero aleluya lwakumi nameka lwobatekulu lwakumi nanya aha olwekumi nenya ku ebyo byonna era mwambale okwagala kyekintu ekinyweza okutuukirira yegenda okunyweza byonna byonna oyagale buli muntu yenna yes era emirembe gya katonda giramulenga mu mitima gyammwe era gye mwayitirwa mu mubiri ogumu era mubeerenga n'okwebaza uh -huh. mbeera n'okwebaza webaze mukama katonda ebyo byakukoledde ebyobwakabaka bwa katonda ate nyweza emirembe mukwano gwange biseera bino byakatabanguko emirembe gijja kkubula naye nyweza emirembe amina osula ku lubalaza tewali kyakulya embeera efaanana etya naye nyweza emirembe ogaya mukama katonda ate emirembe kubanga bwona ofuna ennaku n'okweyaleka ojjafuna ebirowoozo ebiri ebigenda okusubya eggulu amina nolwekyo ebintu bino byonna bijja kuyamba okuyingira eggulu ate bigenda okuyamba okulwana olutalo nga tujja okulwana olutalo tujja kubanga tusooka okweyambula ebyambalo bya sitaani sitaanioba sitaani munne abaluumi kumi na ssatu oluyo ekumi nebbiri abaluumi essula kumi na ssatu n'olunyiriri olwekumi n'ebbiri ekiro kiyise obudde bunaatera okutya kale twambule ebikolwa eby'ekizikiza era twambale ebyokulwanyisa eby'omusana tutambulenga nga tuwoomye nga mu musana to si mu binyumu ne mu mbaga ez'okutamiiranga si mu bwenzi n'obukaba si mu kuyombanga n'obujja naye mwambale mukama waffe yesu kristo tugenda kwambala yesu kristo kilo ke to pe ne zimo ne be sa ma jo na jo na ko ko to na jo sa lo e be to ta to ta to ta yo ke na ku wana lu ta ro ku su bu lu bi ko li bo ku su bu lu bi chi bi ta si bi ku wa ka wa ka wa ka to na amena to amalenga yesu kristo ali mu fe ali o ka be ro wa ma jo ku singa ali mu cha wa ku roga haleluya ocho naye mwambale mukama waffe yesu kristo so temutegekeranga mubiri olw'okwegomba ekyo tebwetegekanga mubiri okwegomba omubiri tegwikwa kyegugasa omwoyo gwogenda okwambaza olwaleero amiina kakati nno ah, njagala nkwongere kitabo kyamatayo sola yabiri mu bbiri tuli mu layini ey'okuyigira obwakabaka bwa katonda oluyi lwekkumi matayo essuula abiri mu bbiri n'olunyiriri olwekkumi abaddu bali ne bagenda mu nguudo ne bakunganya bonna be baalaba ababi n'abalungi obugole ne bujjula abagenyi tuwulira enjiri etuleeta abantu bangi era mbeebaza gyobanaga babeera ku sipiiti mukama bwenye omukisa tuwulira enjiri abantu bebajja mu kiraki naye okulokoka okwo si kwe kugenda okweyingiza eggulu wabula naye kabaka bwe yayingira okulaba abagenyi n'alabamu omuntu atayambadde kyambalo kya bugole n'alabamu atayambadde byambalo biri bitwali mu bakolosaayi gundi okuloka obulokosi si ya qualification naye njagala katonda akwambe atakwambaze agenda kukwambula n'omusaayi gwa yesu akwambaze n'omwoyo mutukufu n'alabamu abatayambadde kyambalo kya bugole katugenda ku mbaga aha n'amugamba nti munnange oyingidde otya wano nga tolina kyambalo kya bugole n'abunira mm. awo kabaka n'agamba abaweereza be nti mumusibe emikono n'amagulu mumusuule mu kizikiza ekyebweru mwe muliba okukaaba n'okulumwa obugigi mm-hmm. kubanga bangi abayitibwa naye abalondemu batono bangi abayitiddwa abalokolesebwa ko sebangi nnyo naye mukwano gwange abalonde mubatono naye njagala obeere kwomu kwabo abatono abalondeddwamu amina obeere omu kwabo abatono nga bagenda okulondebwamu aleluya nolwekyo katonda njagala kubuulire mukwano gwe katonda alina asonyi nti anaagamba yi abantu bano bonna bonna bendokodde bonna twalemu abantu basatu bokka katonda zenamutatalina asonyi <laughs> abaana ba isirairi baafa emisiri baaliga obukadde bubiri n'okusoma naye abayingira mu nsi ensuubize baalyaba babiri bokka bwaite yakwatibwa asobiraga ti yiyense neŋŋamba etya abantu bano bonna bonna mbazikirize nyingizeeko babiri olya ensi n'ensi yalinamu obwa abantu obukadde n'obukadde naye abagenda mu lyato baali munaana bokka kakati nno nafe wetuli tewebira kumutiya nta mukwano gwange todayo okwesugulira kumuti yenna ngoolayiri eyokweyambula ngoolayiri eyokwambala osobole okufuna emikisa gino gyonna amiina jagala ah, tulabe ne okubikkulirwa essula ya musanvu olugira okubira ssatu okubikkulirwa essula musanvu n'olunyiriri olwekumi n'essatu omu ku bakadde n'addamu nga ŋŋamba nti bano abambadde ebyambalo ebyo ebyeru be baani era ah, bavaawa be baani era ojagala ogambe yeggwe be baani yeggwe atyo nga beewuunya maye eri mu ggulu bagenda okwewunja nga bakulabayo baganda ati ono afudde wagatatumaye wano aha ne mugamba nti mukama wange gwomanyi naŋŋamba nti bano be baava mu kubonaabona kuli okungi ne bayoza ebyambalo byabwe ne babitukuza mu musaayi gw'omwana gw'endigaebava mu kubonaabona kuli okwa kalantine ne covid simayinaani yenna <laughs> eh? kubonaabona okungi abasajja gababonyaabonya embeera nga ebayitiridde naye ne bafuba ne booza engoye zaabwe musaayi gw'omwana gw'endiga ne batadugaza byambalo byabwe atyo kyebavudde babeera mu maaso g'entebe ya katonda eh. ne bamuweereza ng'emisana n'ekiro mu yeekaalu ye n'oyo atudde ku ntebe alitimba eweema ye ku bbo tebali lumwanjala nate so tebali lumwa nnyonta nate so omusana teguli bwotya newakubadde okwokya kwonna eh. kubanga omwana gw'endiga ali wakati w'entebe yanaabalundanga eh. era alibaleeta eri enzizi ez'amazzi ag'obulamu mhm. era katonda alisangula buli zziga mu maaso gaabwe gonna gokaali mukama aligakusimbula agenda gakusangula nolwekyo omukwano gwange guma weteeketeeke omwoyo mutukuvu agenda kubanga akuyamba oyingire mubwakabaka bwa katonda toddayo ekintu kyonna ekikuddukaza ekyambala kyo kidduke aleluya oyo omulenzi afulatinga fulatinga oyo omugambe gweyagala kunsubya ggulu byofulatinga fulatinga mpiira genda oyinza nokukaweereza essimu akabooyo ako kugenda nti nviira nviira onoonja kunzirugaza kyambalo kyange amina kakati nno naye ebyambalo ebirala sitaani byetwambaza nabyo mukusuulwa mukama agenda bitwambula olwaleero ah, oyinza obiwandiika ngaekyambalo ekyobwavu sitaani yakwambaza obwavu mu ngalo bungi buli kyokwatako kifa bufi yakwambaza lwaki lwokubanga bakuwongayo eri emizibu teka tugenda kuyingira buwonge bwa mukama katonda nga tumaze okugobalayiro ey'obwakabaka bwa katonda sitaani yakwambaza endwadde abafu abaloota abafu ne bakwambala ne bakwambaza endwadde egaaja okuwona ekulemeddeko bakuzira abafu bafuusa ebbereje buli buti egaaloota bafu eh? badde amaka go mufu omuloota ayingidde mu maka ayingidde mu birimu kyo ebyona byonna mukama agenda bitusuulamu olwaliro kasita tusimba mubwakabaka bwe kabibeera ebisibu by'abakyala sitaani yakwambala mu nabaana obuli luto olwofuna lunfaamu oli obuguma bwe butudde mu lubuto mukama agenda kubanga atwambula ebyo byonna kasitasobola okwambula biri getulabye nakwambula obusungu nakwambula okweraliikirira nakwambula ennaku obujja obukyayi byasoose mu bakolosaayi nabyenagenda bikwambula atwambule rejection okukyayibwa nakyo no kyambalo kyamaanyi nyo omwana ekyo njagala okisomeko omwana ekyambalo bana abasajja abedda baali babimanyi bogenda mu zabbuli kikumi mu kkumi na mwenda olunyiri lwabiri mu ebbiri zabbuli kikumi kumi na mwenda n'olunyiriri olwabiri mu ebbiri olunyiriri olwabiri mu ebbiri onzigyeko okuvumibwa n'okunyoomebwa kubanga neekuumye bye wategeeza onzigyeko oba onyambule okuvumibwa n'okukyayibwa n'obutagalibwa n'okuwaayirizwa akuba ebintu bino nga byakutte ggwe omwana gw'omuwala e, oyinza okulaba nga buli muntu yenna akuwaayiriza akuwaayiriza otya omuwala omu yagamba nti buli gyeyakolanga nga omukazi amuwaayiriza nti yagala bba abaza bagiri nga amuwaayiriza ng'ateesayira kintu kyona kyona ekyokola naye nga amugamba nti gwe olabika gwe yagala mazi agamba nga aleke yaŋŋamba amaka yakola amaka mukaaga naye nga okuwangaala nnyo myezi ebiri naye nga tasobola nti okusukkawo awo awamu yamalangawo bwiiki naye nga bamuwayiriza ki ayagala abasajja babanne kwegamba kyambalo sitaani akikwambala akikwambaza ole obulala namutusanga eyo bweru ngaakola mu bakadde naye nga obukadde tebumwagala bwabutunuliranga bwotunuliza obuti mu maaso nga bukuba essimu tatumadde this one ate bwo obukadde bawuliriza jo nga bawebunanga omukadde akugaanyi tojja kukolawo ekibwakibwabakikwambasa naye kakati simba bwakabaka bwa katonda katonda agenda kikwambula mwana wange mukama agenda kikwambula olwaleero eh? leka kukyawo abo abakukyayi abatakwagala ekizibu kiri ku gwe oliko ekipali mukama kyagala okwambula olwaleero amina ye dawudi yakimanya n'akiwambula ate katonda asobola okwambaza okwagalibwa ne bakwagala ne basukka mukyala gw'omufumbo oba bakikwambaza bakuloze musajja yali akwagala nnyo ne bakikwambaza olwaleo katonda agenda kikwambula akwambaza efeva gyotolaba nebyo byokaba ekyambula tekivaawo namaziga laba kitabo kyokuva esula kumi nabbiri exodas kumi nabbiri olulyo lwasatu wmukaaga okuva essula kumi nabbiri n'olunyiriri olwasatu mu omukaaga mukama n'abawa abantu okwagalibwa mu maaso g'abamisiri ne babawa bye baasaba ne banyaga abamisiri olabe katonda n'abambaza ole nti katonda n'abambaza okwagalibwa abamisiri baali babakyawa nga tebabaagalirako ddala n'akamu abaana basirairi naye katonda n'abateekako okwagalibwa ne babawa ebintu bingi nga bavaayo kati katonda asobola okukikolera naawe aleluya kati kyala tusembe ekitabo kya isaaya sulabe ataano bbiri olyosooka olabe porosidi eno gye tugendako obukulu bwayo ataano bbiri olyosooka isaaya isaaya esula ataano omubbiri n'olunyiriri olusooka zuukuka zuukuka yambala amaanyi go gwe sayuni yambala ebyambalo byo eby'obuyonjo gwe yerusaalemi ekibuga ekitukuvu kubanga okuva leero kyambala ebyambala kyo ebyobutuukirizi kyambala amaanyi kubamu bunafu baddemu biwekubagiza bifeemu yambala amaanyi otyo kubanga okuva leero okuva olwaleero olwokuna luno temukyayingirangamu ggwe nate atali mukomole n'atali mulongoofu teri takyaddayo kuyingirira agenda kubeera wala naawe emisimu gigenda kubanga gikutya oliko ekitiibwa n'ekisa yakatonda gyagenda okwambaza otyo weekunkumula enfuufu golokoka otuule wansi mu eh. yerusaalemi weesumulula enjegere z'ombulago bwo weesumulula enjegere zibadde zikusibye zonna zigenda kutalwa mpaka olw'ekyambalo ky'oyombadde kiri ekyobutuukirivu ate nga kigenda okuyigiza obulamu obutaggwawo aho weesumulula enjegereza omulago bwo eh. omuwala wa sayuni eyanyagibwa amiina omuwala wa sayuni eyanyagibwa eyatwalibwa musibe akati nodebiwala esiola eregenda kubanga enfuna kubanga obaze okumanya okwagala kwa mukama katonda obaze okuva oluyinga ebintu katonda byakwagaza ebyamukwagaza nakwagala nateeka n'omwana we mulamba nebamutta bambutta bubi nnyo ngaalina bukunya bwere ku lulwo ng'osobola okugenda okubeera wamu ne katondawo akati ekintu ekyali kyamajazi bwentulawo n'ekirowooza nenga ne banna e katonda batwagala nti okwagala ki ani kummwe eddala ng'olina mukwano gw'omwagala nnyo obwavu mutta n'agamba mpa ku mwana w'oyo mutwale bamusadde akenga aggawale gamba muteme ejambiya mutwe n'ndaba naye katonda awaayo omwana we ow'ekitiibwa abajezebwe atiwe ku lulwo gwe osobole okubeera ogenda okubeera wonaye tewaliwo ngeri yonna gyetwasobodde okudduka sitaani kubanga sitaani yali amaze okukola naffe endagaano nga tulinako obuyinza olw'endagaano gyamaze okukola naffe ngaayita mizimu gye endagaano eyo yalina okusalibwamu okuvaawo ah, era nga yesu kristo yasobola okugjawo endagaano eyo ng'aleesa endagaano empya ey'omusaayi gwe nolwekyo njagala tubeere nga ebintu bino bifumiitirizaako okwate esaala era obyagale era obyebaze ate weneye ebintu ebyo bive bulamu bwo tugenda kubanga tufuna emikisa gyonna gyatubulidde olwaleero muganda wange yonna gyoli mukama agenda kulwanira mu linnya lya mukama waffe yesu twebaza katonda olwebigambo tumaze okuwulira mwanyinaze muganda wange ebigambo bikunyumidde naye tebikoma kukunyuma bunyumi wabula bwe okukunyumira olina okukkiriza yesu okuba omulokozi wo ŋamba gwe njogera gwe muganda wange mwanyinaze atakkirizanga yesu ebigambo tebikoma kukunyumira bunyumizi tebijja kuwabulamu butaggwawo olw'okuba onyumiddwa naye obulamu obutagwawo bujja ngaokkiriza yesu kristo ngaomwetwalidde ngaomulokoziiwo mu linnya lya mukama ffe yesu kyeva nookusaba wooli omukkiriza olunaku olwaleero weetwalire obulamu obutagwawo mu linnya lya mukama ffe yesu era ngenda kukusaba oddemu ebigambo bino mu linnya lya mukama ffe yesu omwana wa katonda omulamu gamba nti ai yesu nkwebaza olw'ekigambo kyempulidde era nkwebaza era naye nkukkiriza tiwajja mu mubiri tewatya muntu nofa ku bibi byange noziikibwa ate era nozuukira otudde ku mukono ogwa ddyo ogwa kiryaffe nange era onzikiriza kiwafa kukola bibi byange era njatula era nzikiriza n'omutima gwange okulokoka tangula amanya gange mukitabo kyokufa ogawandiike mukitabo ky'obulamu olwaleero ndokose mu linnya lya yesu alina bawulira ekigambo kya katonda olugendo olwokugenda mulamu obutaggwawo lutandise mu linnya lya mukama waffe yesu onyweze obulamu obutaggwawo oba bwewayitirwa mu linnya lya mukama waffe yesu kale baganda bange mwena gye muli abagye mutuuliriza tubebaza okutuuliriza n'okutulaba mu linnya lya mukama waffe yesu twebaza olwekigambo kyetulidde sooka otagenda maaso nga weebaza katonda lya mukama omwana katonda omulamu mukama katonda okwebaza olw'ekisa kingi olw'omukwano gwokuba mungi gye tuli lya mukama omwana katonda omulamu mukama tukwebaza olw'ekigambo eky'obulamu obutagwawo kyetulina abamu tukimanyina kimanya mukama mukama tukwebaza kubanga gwena pulana eno gye tuli mukama weebale ayi katonda olw'ekigambo ekimaze okutubuulirwa mu wayi mukama weebale ayi mukama mukama abange weebaze ko katonda mwebaze ekigambo kyowulidde mu linnya lya mukama omwana akatondola ayi mukama katonda katonda mukama katonda w'amagye gwe katonda omwesigwa gwe katonda ow'amaanyi mu linnya lya mukama omwana akatonda obulamu ekigambo ayi mukama ekyobulamu mu linnya lya mukama omwana mukama abamu mukama ku bintu ebintu ebyensi nga tulowooza mu bintu naye bayibuli eyokaaga olujo ne kkumi nebbiri tiwafiikiza obulamu obutaggwawo abantu omanyi tebalina kiwayitibwa obadde olowooza wayitibwa bintu kyebabadde bikumalamu bibadde bitumalamu nga tetumanyi kyayitirwa mukama katonda aba katonda kyeva tujja mu maaso g'omukama nga twenenya mu linnya lya mukama waffe yesu tusembere ku namulubira katonda abange twenenye eri katonda mu linnya lya mukama waffe yesu kubatubeze tume kyafiitirwa tulese tunoonya kyafiitirwa nga tunoonya bintu bya biansi mukama nga bitumazeemu mukama nga byetugoberera mukama nga byetulwanira nga tetumanyi kitwayitirwa bulamu butaggwawo mu linnya lya mukama waffe Kristo mukama tusase katonda wakatonda tusasayi mukama katonda atakwaho tusasayi mukama katonda atalemerwa mulinnya lya mukama kristo mwana akatondola mukama tujjeyo n'ekitala netutema bannaffe mukama netuyiwa n'omusaayi nga tulwanira ebintu ebigwaho mukama nga tuwoza bitwayita mukama netegere olunaku olwaliro mukama katonda bakatonda mutimosewo ekisooka esuula ey'omukaaga taata olunyi olwekkumi lebbi katonda wange tiwatuyitira bulamu butagwawo mukama tutegere olunaku olwaliro kyebatwenenya mu maaso g'omukama mulinnya lya mukama kristo mwana akatondola olw'okuya okuyayanira ebintu ebigwawo mukama olwokuyayanira ebintu ebitalimu ayi katonda waffe mulinnya lya mukama ffe nsomana akatondola mukama netwonoonera omu mukama tosasayi katonda bakatonda tosasayi katonda akagwawo taata mulinnya lya mukama ffe nsomana akatondola twonoonye mu maaso gomukama lwakufuba kunoonya biggwawo twonoonye mu maaso gomukama lwakuyayanira bintu ayi katonda waffe mulinnya lya mukama ffe nsomana akatonda watusaasire tokugabira onaku olwaliro abange wenenye mu maaso ga katonda onaku olwaliro ekigambo kyakatonda kimaze okwogera gyoli ekigambo kyakatonda omaze n'okiwulira mukigambo kya katonda okwogera kyoli wenenye mu ga katonda obadde onoonya bintu ng'ekyakuyita kyawakireka ekyatuyita kyatwakireka mukama twe twakivaako twe twakirekawo mukama lyo olwale katonda waffe mu lya mukama waffe yesu katonda abaganga twenenyai mukama katonda w'ekisa mu lya mukama waffe yesu tuweze tumanyite obutaggwawo ekyo tuweze tukimanyi mukama tuweze tunoonya kyatuyitirwa tuweze tunoonya birala mukama tusaasai katonda ba katonda mukama katonda w'amawanga abange weneye maaso ga katonda katonda oba oli muddireyo oba otambula oba oli mu motoka katonda n'akuulira oba oli wona wooli wona gy'otuulira oba oli omaani oba oli mu amerika oba oli luddawa yonna wenenye maaso ga katonda olw'obutanoonya bulamu taggwawo ate nga kiwayitirwa obadde onoonya bintu obadde onoonya bintu dabamu ekikuva mukama ekyatutwala mu mawanga eyotambuza yona gye tuli ekitukozesa byonna bye tukola lwakunoonya biggwawo naye mukama katonda bakatonda tutegedde olunaku olwali mukama tonoonya bulamu taggwawo ffe mukama lwe tulina okunoonya katonda ffe lwe okufuluma w'okuweeka mukama mu linnya lya mukama feeso saasayi katonda bakatonda saasayi katonda bamawanga saasayi katonda atagwawo mu linnya lya mukama feeso omwana wa katonda omulamu tunooya tunonya bigwawo mukama tosaase katonda waffe abange mukabire katonda wamawanga mukabire katonda w'eggona ensi mukabire katonda ayinza mu linnya lya mukama feeso omwana wa katonda omulamu bweyatunda bwati mukama nga otujja nasaanawo n'otiitira omwana wo otuyo tulokoke tufuna obulamu butaggwawo mukama katonda bakatonda tosaase katonda sesavu tosaase katonda fuwekiza mu linnya mukama feso omwana akatonda omulamu mukama kyatufayo kunonya mulamu zagwawo ate nga kyawandikibwa muyokana kumi na musanvu onnya olwokusatu kibuno bwe bulamu obujja gwawo okutegeera katonda omu w'amazima ne yesu kristu gwatuma mukama tetekuddayo okunoonya tetekuddayo okutegeera tetunoonya okutegeera twetunoonya okutegeera bintu tunoonya okutegeera bintu birala tetunoonya kkumanya ngaatoyogedde mu kigambo kyo mukama kibuno bwe bulamu obujja gwawo okutegeera katonda omu w'amazima ne yesu kristu gwatuma mukama tosaasire tosaasire mukama tumanye ebintu ebirala byonna mu nsi mukama tumanye binjayi mukama twogera binjayi mukama buli kyotubuuza tukimanye naye kole tukutegeera n'obulamu obutagoye tubutegeera ne yesu tetumutegeera mukama tosaze katonda abakatonda tosaze mukama katonda atagwa mulinnya lya yesu owooluganda wenenye osobola okunyumya emboozi n'okimalako n'omala olunaku lulamba ng'onyumya naye tosobola kwogera ku katonda kumala ddakiika ttaano emboozi yebeweddeyo kitegeeza kati omutegeera naye nga bayibuli egambye yokkana kumi na musanvu olunya olwokusatu kibuno bwe bulamu obutaggwawo okutegeera katonda kuwa mazima na yesu kristo kwaituma mukama tusasire tusasire katonda wa katonda tusasire katonda mukakwa mulinnya lya mukama fesu omwana wa katonda ono mukama tetunonya bintu kwetule twambala busongo twambadde busongo twambadde bukyayi twambadde bukya mukama tusenza bifaananyi werenye olwokusenza ebifaananyi oba tusenza bifaananyi mukama tusasire sebo tusanze katonda bakatonda mulinnya lya mukama feso tugwa wansi wai mukama twenenya mukama katonda bakatonda tweneya katonda takwa mukama twetusenza bifaa ebifaananyi abantu wenenye olw'okusinza ebifaananyi olw'okusinza ebintu wenenye mu linnya lya mukama omwana tusaase taata tusaase katonda bakatonda tusaase katonda amawanga mu linnya lya mukama omwana tusaasire mukama tusaase katonda bakatonda kwe katonda tunoonyeza bintu bigwawo tunoonyeza bufumbo tunoonyeza bokka tunoonyeza bintu byokka tunoonyeza bugagga mukama etukunoonya mukama tetunoonyeza bulamu mukama mu linnya lya ya yesu ffe twatwondekedde okutekerera twatwondekedde okugwa mukama nga twambadde busongo mukama ekyambalo kye twatulina mukama busongo mukama bukyayi mukama bujja mukama bukaawu mukama gusinza bifaananyi n'ebiringa eby'omukama mukama tusaase taata tusaase mukama katonda ffe tusaase katonda talemerwa mu linnya lya mukama ffe Bye. ones i kubanga nga tuna twabo baako kyambalo katonda amawanga katonda wesisa erinnya lya yesu olwaleero tokucyokera katonda ffe tokucyokera katonda gunesi tokucyokerayo mukama erinnya lya yesu kubanga wekweka kwalina obulamu obutagwawo mukama kwalina obudamu obutagwawo katonda ffe kwalina ebirungiayo katonda aba katonda erinnya lya mukama kristo omwana wa katonda buna byona ebadde bitumalawo mukama bigwawo byona ebadde bitumalawo mukama bigwawo naye gwe katonda weka mukama kwalina obulamu obutagwawo erinnya lya mukama kristo omwana wa katonda kiba mukama tukukiriza onakoleyo n'okwenenya mu linnya lya yesu n'okwenenya mukama tatuwa ekisa oli okusaba kwetu mukama otusaasire otukomye omukama otusaasire otulokole mukama mu linnya lya mukama ffe yesu mu linnya lya yesu era esaawa obusaayi gwa yesu buyite gukwambule ebyamala ebyo ebadde bikusubya eggulu gukwambule mukwano gwange obadde mukusaba wano ne mukama ayina byakulaze ng'osaba nagamba mwana bino byokola bino bijja kusubya obwakabaka bwa katonda bijja kusubya okuyingira eggulu genda kusubya obulamu obutaggwaho mukama tubikkulire byonna mukama katonda owek mukama katonda owamaanyi gonna wabibikkulira pawulo n'abibuulira abasajja abekoliiso abakolosaayi naffe mukama katonda bitulage olwaleero mukama twambule obwenzi twambule obusungu obujja obukyayi obutasonyiwa twambule obukyayi bwonna mukama katonda obekisa byonna ebyo mukama katonda obusungu olimu okububuka ku ffe mukama twambule abaana ba isirairi bemulugunya nebekyanga olw'embeera ezi gye bayita mu lugendo luno nga bagenda musi ensuubizi naffe tuba tugenda musi ensuubizi naye nga tumaze okuyingira mu biseera ebizibu nga bye bayingiramu embeera y'okuyigirizibwa mpitirivu obungi buseera kino okuyigirizibwa kungi okutugulizibwa kungi nnyo eri obulamu affe obulabe sitaani ngaayagala otutulugunya okususobya eggulu naye yesu woli mukama jangu oyingire mu lutawo n'olwaleero obitwambule byonna mukama tonda bitubadde twambadde omwoyo omutukuvu jangu otwambaza ekyambalo ekyobutukuvu twambaza amaanyi abadde baweddemu amaanyi kitange twambaza amaanyi yesu kristo obulamu bwa katonda twambaze okugumiikiriza endiwaleensi eyingire bulamu bwaffe tugumiikiriza embeera tugumiikiriza abatwogerera tugumiikiriza abatuyombesa butugumiikiriza abatujooga oh, jesus mukama katonda ngaotwabaliza eddala ekyambalo ekyo ekyokwagala ekyokugumiikiriza ekyobuwombeefu mukama oh, lord kitange ekyambalo ekyo kakubeera omusingo ogw'okusaba kwaffe nga tugenda okusaba otuwulire kubanga tugenda kuba nga tunyiridde mu maaso go tugenda kuba nga tumaze okuteeba obwakabaka bwa katonda ebina byonna bigenda tutwongerwako olwaleero nabe tugenda okusaba byonna ogenda byanugula tugenda kusumula enjegereza omubulago bwaffe mukama tugenda okusumulwa mukama n'okwambulibwa byonna eby'obuzaalirwa na sitaani byatwambaza tugenda okulwana olutalo mukama tonda tuwangule kubanga gwe twambadde oli w'amaanyi okusinga ali mu nsi tugenda kuva mubuwonge bonna sitaani bwe yalye batuwonga mu sitaani yenna obuzaaliranwa ojesu oh, tugenda kwambulwa byonna sitaani bye twambaza munda mu mbuto zaffe mu ngalo o oh, yesu lona jangwayi mukama otusaasire jangwayi mukama katonda otusobole tugenda kuyingira mu kusuula kakati okw'amaanyi njagala osabe mukama tonda omukwano gwange esaala gyotusabangako olwaleero kubanga olwaleero omaze okusuula ekyama omaze okusuula ekyetaago kyakatonda kyakwagaza omaze okusuula kooloyo okitegedde omaze okufaliyinga ekwagala eh, kwa katonda

yesu kristo omwana katonda omulamu ogambye zuukuka zuukuka mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu olunaku lwayiro twambala ekyambalo eky'obutuukirivu n'amaanyi gayi katonda aba katonda mukama mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu kwetta ekyambalo ekyobusungu ekyambalo ekyokuyomba ekyambalo ekyobutasonyiwa olwaliro tukyeyambula mu linnya erya yesu kristo omwana katonda omulamu ekyambalo ekyokugaanibwa dawudi ayogedde mu kigambo kyosebo kabaka bakabaka mu zabuli kikumi kumi na mwenda mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu ntyo nzigeko okuvumibwa n'okunyoomebwa kubanga neekumye bye wategeeza olunaku lwaleero mukama wambula ekyambalo ekyokugaanibwa ekyambalo ekyokunyoomebwa ekyambalo ekyokujogebwa ekyambalo ekyobwavu olwaliro tukyeyambula tukyekutulako mu linnya erya yesu kristo omwana katonda omulamu otugambye mutabo kyabaluumi mukama olinya erya yesu omwana katonda omulamu titwambalenga ekyambalo ekyomusana yesu gwe musana gwaffe katonda aba katonda mukama olunaku lwaliro katonda aba katonda tweyambula olwaleero buli kyambalo kyonna ekyambalo ekyekizikiza ekyokuganibwa ekyokujogebwa ekyambalo ekyobwavu ekyambalo ekyamabanja ekyambalo ekyobugumba ekyobutazaala ekyokufiisa abaana ekyambalo ekyokudda emabega ekyambalo ekyobutakulakulana tukyeyambula ekyobutasonyiwa tukyeyambula tukyekutulaku olinnya erya yesu omwana katonda omulamu ekyambalo kyamabanja olwayo tukyeyambula tukyekutulako tukisimbula ekyokufana amagombe olwayo tukyeyambula tukyekunkumulako tusumulula olwaleero olinnya erya yesu buli njegere zonna zebatusibisa ez'okufa n'amagombe enjegere olwaleero zebatuyingisamu ez'endagaano ez'emizimu egyabafedda olwayo tuzesumulako tuzekunkumulako malinnya erya yesu buli njegere zonna ezasiba ebigere byaffe ez'okulemererwa ez'obutagenda mu maaso maso ezokutemaleka tuzekutulako tuzitematema tuziyusayusa mulinyerya yesu omwana katonda omulamu tweyambula olwaleero ekyambalo ekyobucemu kubanga kyawandikibwa mukyabo kya yokaana ayi katonda abakatonda kyendiga z'omukama kabaka w'abakabaka tatamunange zikutegeera naawe oziwulira mulinnya erya yesu ani alizikula okuzija mumikono kyo katonda abakatonda olwaliro naffe taata omulungi omuyinza w'ebintu byonamukama mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu ekyambalo ekyobucemu ekyobutagondera ya katonda tukyeyambula tukyekutulako tukisimbula simbuka mu linnya lyayesu omwana katonda omulamu ekyekyobutasonyiwa tukyeyambula ekyendwadde ekyokufa n'amagombe tukyeyambula tukyekutulako nkiragira olwaleero nkifuluma baayo mu linnya lyayesu omwana katonda omulamu ekyambalo kyobugumba nkikwambula nkyeyambula nkitematema nkiyuzayiza nkyokyana muliro fuluma baayo mu linnya lyayesu omwana katonda omulamu asotera kungumulako katonda aba katonda mukama buli kyambalo kyonna katonda wange taata munange sebo kye batwambaza ekyambalo katonda aba katonda mukama otugambye ekyambalo ekyo katonda aba katonda mukama taata munange sebo ekyobutuukirivu katonda aba katonda mukama tusabe mukama malinnya erya yesu tusaba katonda aba katonda mukama malinnya erya yesu omwana katonda omulamu nitusooke obwakabaka bwa katonda n'ebirala binatwongerako obwakabaka bwa katonda abange bwebuuka bwa sayasa obwakabaka bwonna obwebyambalo byonna ebyo byebatwambaza ebyendwadde ebyokufa ebyokulemererwa ebyobwavu olwayo bwasayasibwa ebyambalo byonna ebyamabanja ebyobutagagawala ebyokufa tubyeyambula tubitematema tubyasayasa ebyambalo ebyokuganibwa mbikwambula ebyakwambazibwa olw'ettoko bikwambula biyuzaiza bitematema biyuzaiza miragira kati twabulamu bwo baayo simbuka byotana ekino ekyambalo eky'obusungu eky'okuyomba eky'obutasonyiwa fuluma mu linnya erya yesu kristo omwana katonda omulamu ekyo ekyambalo eky'obutakulakulana nkikwambula nkiyuzaayiza vaayo fuluma mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu ekyokwata sente nga ziyita mu ngalo tukitemaatema tukiyusaliriza mu linnya erya yesu kristo omwana katonda omulamu buli kyambalo kyonna kye ekyambalo ekyamabanja ekyobutagaggawala ekyobutakulaakulana olwaliro tukiyusayiza olwaliro tukitematema olwaliro tukyokya omuliro mu erya yesu omwana katonda omulamu katonda aba katonda mukama taata mu isaaya esula mu ebiri mukama erya yesu katonda omulamu obutuukirivu olwaleero erya yesu katonda omulamu n'amaanyi ga katonda mukama tuyita amaanyi gomu kama olaira akakutula akasumula emiguwa gyebatuusibisa omulako gwaffe emiguwa gy'okufa egy'emagombe egy'endwadde egy'okulemererwa egy'obutafumbirwa egy'obutazaala egy'obugumba egy'okufiisa abaana okuvaamu embuto tugikutula tugitematema tugiyusaayusa mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu egy'emiguwa gye baakusibisa eky'okuganibwa ngitema ngiyusaayusa ngyotana muliro ngisimbula ngiragira taala <laughs> maayo simbuka enyanja okyana muliro mulinnya erya yesu kristo omwana akatonda omulamu katonda aba katonda mukama ogambye yesu kabaka abakabaka mukama nti gwe musota gwaffe ogwanikibwa ku musalaba ekologosa otuwa obulamu obutakwawo olwaliro tukuyita katonda omuyisa w'ebintu yona mukama mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu ogambye wajja tubeere n'obulamu eka tubeere nabwo mubujuvu mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu olwaleero tuyita yesu n'amaanyi ga katonda kutula olwaleero akakutula menya akamenyaamenya agasikukula agamba buli ebyambalo tubyeyambula mu lya yesu kristo omwana katonda omulamu buli kyambalo kyonna kye ekyambalo ky'obwavu nkyetwambula olwaliro nkikumako omuliro ekiri mu ngalo zo ekyamabanja ekyokufiirizibwa kukwata sente nga ziyita mu ngalo nkiragira ta ta ayo simuka kyokyomuliro mu lya yesu kristo omwana katonda omulamu ekyambalo eky'obugumba nkitematema nkiyusaayusa nkyokya n'omuliro kyambalo ekyokuvaamu embuto nkyokya n'omuliro nkikwambula ekyokufiisa abana okuvaamu embuto nkiragira olwaleero kikuta mukazi gwe nkyotaana nkizikiriza ekyobwavu ekyokulemererwa ekyokuganibwa kikwambula kikwambula olwaleero bayibuli yogera kya isaaya esula eyekumi ayi katonda mukama olunya olwabirimu omusanvu kyolwokusibirako amafuta katonda mukama lwatutikula mukama ebikoliko n'ebikutuka ekyo ekyokuganibwa ekyo ekyo ekyo ekyobutasukulu mukama ekyekyokutemalega okulinyirirwa cheyambula chikwambula ayo ayo simbuka buli okyanamulira omutinyi erya yesu kristo omwana katonda omulamu olwaliro nkinafuya nkizikiriza ddala katonda aba katonda mukama twambula ebyambalo byonna byebatwambaza twerinnya erya yesu kristo omwana katonda omulamu ebyajja olw'endagaano ez'abafuna amagombe olw'endagaano n'obuwonge mukama eyo gye mukama tubiwangula tubiyuzayuza tubitematema erya yesu omwana katonda omulamu katonda aba katonda mukama twambule mukama yesu omwana wa dawudi wayambula ekyambala mukama ekyali ku maaso ge naffe olwaleero tukyeyambula tukiyuzaayuza tukitematema tukyokya omuliro balinnya erya yesu omwana katonda omulamu ekyokutta emabeka ekyobutagaggawala ekyambalo ekyobuzaaliranwa olwaliro nkikwambula nkyeyambula nkyekutulako ekireeta okuganibwa ekireeta okunyoomebwa ekireeta okutta emabeka kikwambula bayo bayo bayo simuka tukyokya omuliro mu linnya erya yesu kristo omwana katonda omulamu muyite mukama omu mugambe yesu olwaliro katonda wange sebo nyambaza ekyambalo ekyomusana ekyambalo ekyobutuukirivu katonda aba katonda mukama ekyambalo ekyamaanyi ga katonda kinyambaze katonda wange ai katonda aba katonda mukama nyambaza ekyambalo mukama olwaleero ngwa mikono gyo teri muzimu yadde omusamba teri ndwadde zigenda kunsigula kunzita mukono gwo katonda aba katonda mukama oyogedde mutabo kya danyeri esula eyekumi nebbiri mukama tiwagenda kubaawo okuyiganyizibwa katonda aba katonda mukama mubire ebifaanagana bwebiti mukama katonda wange taata gwawo malinnya lya yesu omwana katonda omulamu naye buli muntu yenna akkiriza okwita mu kuyiganyizibwa katonda aba katonda mukama kyagenda kuwandiikibwa mukiraba ekyobulamu obutagwawo malinnya erya yesu kyogenda kumuzuukiza taata munange ssebo azuukira katonda aba katonda otutyayo munfunfu eyo gye baatuteeka eyo gye baatusibira olwayo tuvaayo malinnya erya yesu omwana katonda omulamu kyawandiikibwa mukyabo kyakubikulibwa esula ey'omusanvu mukama bayibuli etugambye katonda aba katonda kyabo baani olwaleero balambadde ebyambalo ebyeru kibeba abayita mu kuyiganyizibwa katonda aba katonda mukama ebyambalo omukama taata munanga essebo ebyobutuukirivu kyambalo ekyokuganja kyambalo ekyobulungi kyambalo ekyemirembe kyambalo ekyokusonyiwa kyambalo ekyekisa ekyambalo omukama katonda aba katonda ekyamaanyi ga katonda ekyambalo katonda ange ekyomukisa ekyambalo katonda aba katonda ekyokuganja kyawandiikibwa mu kuva kumi nabbiri olunyi olwasatumu omukaaga katonda aba katonda mukama bayibuli etugambye mukama kyama kyabaana ba isirairi nobayambaza ekyambalo ekyokuganja abamisiri ne babawa byonna bebasaba naffe olwaleero twambaza ekyambalo ekyokuganja ekyokwagalibwa ekyokukirizibwa ebyaffe byonna mukama ebyali byakwatibwa ebyali byanyikuyambibwa olwaliro bifaayo tufuluma nabyo obulamu tuvaayo nabwo obulamu obutagwaho okuganja tugenda nago obugaga tugenda nago omukisa tugwetaaga obulungi tugwetaaga obuwombeefu katonda aba katonda ekisa kya katonda okwagala kwa katonda muyite mukama omugambe mukama olwaleero nyambaza ekyambalo ekyo katonda aba katonda mukama ekyambalo ekyomusana olunaku lwaliro katonda aba katonda ekyambalo ekyobutuukirivu ekyambalo ekyemirembe gya katonda yingire mubulamu obutagwawo katonda aba katonda mukama mukama katonda akutolosa kakati akutolosa atugambye kutula ejekere zebakusiba waliwo omuntu obadde mu kkomera nga baakusiba oli mu mbeera nzibu nnyo naye obadde musibe obadde oloota nga baakusibira awantu naye olukigere lukutuka kubanga oyingidde mu pulaani ya mukama katonda oyingidde mu ngalo za mukama ovaayo gye baakusibira omulala bakwambaza endwadde ekulemeddeku o oh, jesus mukama yakwambudde obusungu yakwambudde ekizikiza kyonna akwambula endwadde eyo kakati yesu watwala endwadde zaffe zonna mukama omukyalo oyo omusajja oyo abadde ayambaddwe endadde eremeddewo mukama okiwambula olwale bujyala yesu mukyala gwe mu lubuto olwomubaddemu ekyambalo kyewakwambaza sitaani oba kyaddogo oba muzima ogufumbisa olwaliro ovayo tolukayo olodi oh mukama kyangu otolose yona mikolo gya sitaani gyona gyeyatuwambira tugwa mu ngalo zo olunaku lwaleero kitange teri agenda tusikula kuva mikono gyo teri nomu olord oh, jesus mukama katonda otusobola kakati otusobola waliwo asumululwa mukyala gwobadde weralikiremu tezivaamu naye ekyambalo ekyo kifuluma olw'endagano y'omusayi gwa yesu kipayo oletagana omusayi gwa yesu musajja gwe ebizibu ekyakwambazibwa mu ngalo olwale kitta olwaleero omulijera yesu kristo mwana wa katonda mukama katonda twambaza emikisa mubulamu bwaffe yambaza emikisa munabaana wabakyala abo yambaza omukisa mbiri gy'abantu abadde balwadde mukama katonda kulembere abadde basibiddwa mu kkomerero batolosa ate bakulembere mukisa omujja ayi katonda w'ekitiibwa kakati ngaomaze okutoloka okufa emikolo gy'obulabe sitaani ogudde emikolo gya mukama katonda ajagala tuyingire mu kusaba kwa dakiika ntono otolose banno naawe mukyalo mufumu otolose omwami wo leka kwagala kutoloka wekka abafamire mangi gonna waliwo abafamire nga mwenna mulina ekizibu kyekimu mwenna bintu bibalumbye mwenna bibagweyezagweyeza mwenna ateko gwakati ofulumye njagala otandika ofulumya banno fulumyaba n'omukuomu nga weegayira obwenenyeza nga gwe obwenenyeza fulumya abaana bo abawambiddwa ebyambalo by'obwenzi kakati abaana balaluse bafulumye mukwegayiridde ogwemumaaso gamukawe mukama katonda nenenyakulwabaana bano n'okusinga ennyo fulumya ekkanisa neggwanga ogambe mukama ekkanisa ebuze mukama katonda tusaase tubulidde mu bintu naye katonda w'amaanyi kyangu otufulumye kakati mu kyo betubuliddemu mukama eggwanga nga liri libubi akusalira libuse jangu otufulumye mukama katonda teekera okufuna byabannaffe kaakati kaakati olwanoolutalo olw'okufulumya kabaka mukama g'omukama olunaku lwaleero kabaka mukama tukwebaza kubanga katonda bakatonda mukama naffe tuzze mukwano gwange taata katonda bakatonda zaffe mukama baffe mukama baffe mukama baffe mukama baffe mukama kabaka wabakabaka mukama nga tukwegayira katonda wange we katonda nayini buyinza we katonda okusaba kwaffe n'okwegayira kwaffe mukama tusa twasire katonda abakatonda twenenya ku lw'abaami baffe twenenya ku lw'abaami baffe twenenya ku lw'abakyala baffe twenenya mukwano gwange yesu katonda wabakatonda mukama kitanga tagwawo mukama yesu oyogedde mu kigambo ky'omukama kikwewajja katonda abakatonda otuwa obulamu obutagwawo mukama tata kabaka abakabaka mukama tukwegayidde mukwano gwange bayibuli egambye mukamba chai kabaka abakabaka mukama tata munnange sebo kitoyagala na muntu yenna mukama taata munnange okubula newankubadde okuzikirira naffe tuzze mukama olwaleero mukama kulw'abaami baffe kulw'abakyala baffe bafe kulwa abaana bafe kulwa famire zizaffe kulwa abaganda bafe mukama taata kulwekanisa mukama wabakabaka taata munange nkwegayira nga nkusaba otusaasire omulaba esani taata yatwambaza ekyambala omukama taata ekyobujeemu ekyambala omukama taata ekyobuzayiranwa ekyambala omukama taata kabaka abakabaka ekyobuzibwe bwamaaso taata obutakugondera obutakuwuliza mukama tulimu kusamira tulimu kusinza bibumbe tusinza bifaananyi katonda aba katonda taata egwanga mukama tusaasire mukama onyiwa katonda aba katonda twene tusenya mukama lweggwanga uganda mukama wetusamidde tusinziza ebibumbe tusinziza emisangwa tuwaddeyo eggwanga mukama taata mubikatonda byamawanga kabaka wabakabaka mukama tunoonyeza obugagga taata tuli mukuyiwa musaayi ogutaliiko omusango taata munange tukwegayidde kyawandiikibwa mukama kibutuukanga mu kibuga tunoofuna emirembe taata munange osabira naffe tuyimirire mukama kulwa uganda mukama wemuli abaana mukama wemuli abakyala mukama wemuli abaami mukama wemuli abalokole mukama katonda aba katonda mukama tengatukusa tukaba otusaasire taata olw'obukyemu mukama gwe twakuvaako mukama gwe tuwaayo abana, gwe tuwaayo abaana tuwaddeyo abakyala tuwaddeyo abaami tuwaddeyo mukama katonda abakatonda mukama nga tunoonya ebyobugagga katonda tagwawo mukama ate nga gwayogedde mukama katonda abakatonda mukama mekitabo kya timoseewo katonda tagwawo mukama tokwagala ebintu mukama kyekibi ekisinga obungi mu maaso g'omukama tusaasire katonda wange twagadde ebintu mukama twagadde obugagga mukama twagadde sente taata twagadde ebintu ebigwawo katonda abakatonda omaaso gomukwano gwange tekiba kibi mukama katonda atagwawo mukama sadaka zetuwayo omusaayi okuyika nebujemu mukama wetugenda mumasabo wetugenda mubusamize tuwayo omusaayi tuwayo abaana mukama abaana bali mukwendekuza abaana bayayuse abaana tebakyawulira abazike tetukyafaayo katonda aba katonda tuli mukunoonya bintu tuli mudukaduka mukama taba tusaasire sonyiwa katonda aba katonda naye olwaleero mukama nga bwetukomyewo mukama kulwabaami mumaka katonda aba katonda mukama mukama abaami beyambuta obuvunanyizibwa katonda aba katonda mukama taata tusaasire sonyiwa katonda ange obwenzi obuwambye eggwanga obuli mu bafumbo katonda aba katonda mukama tusaasire mukama obwenzi obuli mu bakyala taata munange sebo abasudde amaka ne basuula abaana mukama taata munange sonyiwa obwenzi mukama taata obuwambi abakyala obuwambi abaami mukama kyawandiikibwa mukama mukitabo kyangero katonda aba katonda mukama esuula eyoaga olinyo basatu mwetiri kyayendako mukazi oba omusajja taata talina kutegeera buli ayagala ozikiriza obulamu bwe yakola bwatyo omukama kyalifuna ebiwundu n'okujogebwa n'ekivumu ekyo taata ekyo tekibisangulibwa mukama kyekiri mu maka agafumba omukama ate abalo mukama abaana ab'obuwala mukama omusaayi guyiyuse kuze lwabwe nzi mukama tusaasire katonda abakatonda naye olwaleero mukama nga tukoowola mukama wakati nga tuyimidde mukama kyawandiikibwa mukama tiwanoonya omuyambi katonda abakatonda mukama newatabaawo n'omu mukama tomukono gwo katonda nge negugule tuleetera obulokozi katutuma omukama tuyimirire katonda wange kabaka wabakabaka mukama nata munange saasira tonyiwa katonda aba katonda omusaayi gwomukama usazeemu endagaano ezayingizibwamu tata munange kanisa abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi yegwanga mukama omusaayi gwa yesu busazaamu mukama obuwonge bwonna mukama eyo gye twewonga eyo gye batuwonga okufa ne kuyingirawo amagombe ne gasama katonda aba katonda mukama olw'obutakugondera mukama saasira kyawandiikibwa mukama ekitabo kya isaaya eyokutaano olinya olwekumi n'esatu katonda abakatoka mukama kyabantu bange banzikiridde olwokulwokumanya abasajja ab'ebitiibwa nazamunanga ab'amaanyi muli agezaako okusanyuka mu ggwanga uganda eri abafumbo mukama ewa abaana mukama katonda aba katonda mukama amagombe gagaziyiza okwegomba kwaga omukama tusaasire mukama olwaliro omukama tukowola omusaayi gwa yesu leka kutunule zakariya mwenda kumi ne mukama okujja abasibe mbunya mukama butujjayo katonda aba katonda mukama eyo eh, gye baatuziika eyo eh, gye baziika egwanga gye baziika abaana gye baziika abaami gye baasuula abakyala gye baateeka mukama obulamu bwaffe mukama emirimu gyaffe mukama amagenda gaffe mukama olwaliro katonda aba katonda kyenvudde nkwegayira katonda taggwawo mwalinnya erya yesu nsoma nakatonda omulamu taata nga nkukowoola kyawandiikibwa mukama tibuli akowoola obwakabaka bwomukama taata munanga ogenda muwulira mulinnya erya yensoma nakatonda omulamu nga bwotugambye mu kigambo ky'omukama titusooke tunoonye obwakabaka bwo n'ebirala byonna bigenda twongerwako omukama olwaire omukama abakabaka nga tunoonyeza obwakabaka bwo katonda atagwawo omukama leka olwaleero omukama otwambaza amaanyi n'obutuukirivu omukama mulinnya erya yensoma nakatonda omulamu kyawandiikibwa buli kyo tunasibanga ku nsi ne mugulu nga kisibibwa tetunaasumululanga takanga kisumululwa ne mukulu olwaliro tusumulula mu linnya erya yesu obutuukirivu bwa katonda amaanyi ga katonda okutwambula ebyambalo ebyokufa n'amagombe ebyawamba abaana ebyawamba eggwanga endwadde tuzokya omuliro mu linnya erya yesu omuzimu gw'obwensi ogw'obwavu tugutematema tuguyuzayuza tuguzikiriza mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu tukowola katonda omusana yesu ogambye nti gwe musana kyaffe mu kitabo ky'abalumi mukama leka omusana gwaka eri eggwanga mpaka eri abafumbo mpaka eri abaana mpaka eri ekanisa mpaka emubulamu bwaffe mukama ah, mukama katonda wekisa mukama katonda ngaobaze okwambula abantu baffe ebyaffe byonna kitanga tabba mukama amayuba amamotoka byonna obyambudde katonda omwagala taata emirimu gya sitaani leka mukama katonda obukisa gwo obukuumi bwo ekitiibwa ky'omukama tonda kibeerewo waleme okubaawo sitaani yenna akwata ku bintu byafaayo mukama katonda kubanga bigenda kubeera nga biri mu mikono gyo teyali agenda bisikula kuva mikono gyo kitange bizinesi zaffe mukama tuziwonga bonaganayo omusaayi gwe zibeere mu mikono gyo teri ajja zitabangula n'akamu oh, o jesus mukama katonda neggwanga lino kitange nekkanisa nga ezeemu newonkebwa munagana omusaayi gwe kitange jijjusa omwoyo gwe omutukuvu jijjusa obulokozi jijjusa okwagala kwayi katonda waffe leka obulokozi bweyigire mu ggwanga era kitanga abantu mukama katonda bakucyukire wagamba buli bibi yonna mukama ligenda kufukamira kitanga atagwawo yesuzikiriza ngaokituukiriza era tugenda kukirabako era fenna mukama tugenda tugenda kuggwera mu ggulu pulaani zo ziwayagala okuva olubereberye nga zituukidde ebyobulamu waffe weebale yesu kristo weebale yomukama kacu Holy Spirit by Lord. Shimira tindi nisa wenu, no musumba to mukirwa, sigala ngo wili za chenda mbona na katonyo zemu sambu, emere yomoyo kwa. Mm -hmm.